այսօր անցկացվել շփման գծի պլանային դիտարկում։ Տեղի ունեցել հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Կոնգրեսականը կոչ է արել հակազդել ադրբեջանական ագրեսիային։ Վարանդա Իրքչախմբի համերգը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Հայաստանում անց են կացվում Շանթ 2015 հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանում ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 3-ին եւ լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 100 անգամ։ Եվ չնայած վերջին օրերի համեմատ խախտումները նվազել են, այնուամենայնիվ հակառակորդը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներ, այդ թվում 60 եւ 82 մմ mm ականանետներ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է մոտ 1800 գրակոց։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, թե պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ճնշելով հակառակորդի ակտիվությունը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի Կուրոպատկինո բնակավայրի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ամերիկացի կոնգրեսական Արցախի բարեկամ Ադամ Շիֆը կոչ է արել սատարել Արցախի պետականությանն ու հակազդել ադրբեջանական ագրեսիային։ Իր դիրքորոշման փայտնի կոնգրեսական շիֆը մասնավորապես հետևյալ գրառումն է կատարել Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշել է իր 24-րդ անկախության օրը։ Մենք պետք է շարունակենք սատարել Արցախի ժողովրդին հանուն ազատության, ինքնորոշման ու բարեկեցության նրանց պայքարին, աջակցելով այս երիտասարդ ժողովրդավարությանն ու հակազդելով ազերիների աղաղակող ագրեսիային։ Այսօր կայացել է Արցախի հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշահովի հերթական նիստը մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Օրակարգի առաջին հարցը հանրային ծառայությունների կարգավորման բաժնից էր։ Ջրային տնտեսություն փակ բաժնի դիրական ընկերությունը դիմել էր հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվության գործողության ժամկետը 3 տարի երկարաձգելու համար։ Հանձնաժողովը բավարարեց ընկերության դիմումը։ Հանրային ծառայությունների կարգավորման բաժնի պետ Անդրեյ Մուսայելյանն ընթերցեց որոշման նախագիծը։ Հանձնաժողովը որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի նոյեմբերի 17-ի ջրային տնտեսություն Փակ բաժնետիրական ընկերությանը ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ը։ Նիստի քննարկմանը ներկայացվեց ոսկ բրինց եւ ձետ ապրանքային շուկաներում գործող մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից տեղեկատվություն ներկայացնելու մասին հարցը։ Հանձնաժողովը ժողովը բարբերաբար տարբեր ապրանքային շուկաներում իրականացնում է ուսումնասիրություններ։ Այս անգամ նախատեսվել էին առաջին անհրաժեշտության ապրանքային շուկաների ուսումնասիրությունները, որոնց շարքից են ոսկ, բրինձ եւ ձեթ ապրանքային շուկաները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բաժնի պետ Սերգեյ Գրիգորյանի խոսքով շուկաների ուսումնասիրությունների հիմնական նպատակներից է հանդիսանում շուկայում գերիշխ հոդիկ ունեցող տնտեսվարողների բացահայտումը եւ նրանց գործունեության շարունակական վերահսկողությունը։ Նշված ապրանքային շուկաներում գործող տնտեսվարողների կազմի ներմուծման եւ արտադրության ծավալների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու նպատակով հանրաժողովը դիմել է ֆինանսների նախարարություն։ Ոսբրինդ եւ ձեզ ապրանքային շուկաների լրիվ եւ օբյեկտիվ ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ ենք համարում դիմել նշված ապրանքային շուկաներում գործող առավել խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Ամփոփելով ուսումնասիրության արդյունքները հանձնաժողովը որոշեց հաստատել, որ Սպրինգ եւ Z ապրանքային շուկաներում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ներկայացվող տեղեկատվության ձևը համաձայն հավելված 1-ի։ Հաստատել տեղեկատվություն ներկայացնելու մասին, որ Սպրինգ եւ Z ապրանքային շուկաներում գործող մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկը համաձայն հավելված 2-ի։ Դեմել հավելված 2-ում ներկայացված տնտեսվարող սուբյեկտներին 10-րդ արժանապետում հանձնաժողով ներկայացնել տեղեկատվություն 2014 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2015 թվականի հունիսի 30-ներայալ ընկած ժամանակացվածի ընթացքում իրենց կողմից Volkswagen-ից եւ Z ապրանքային շուկաներում իրականացած գործունեության վերաբերյալ Ստեն որոշումն ուժի մեջ է մտնում որոշման պատճենը հավելված երկուսում ներկայացված տնտեսվող սուբյեկտներին հաղորդելուն հաջորդող օրվանից։ Եվ ներկայացնեմ հավելված 20 ներառված Ոսբրինս եւ Z ապրանքային շուկաներում գործող առավել խոշոր տնտեսվար սուբյեկտների ցանկը, կապիտալ փակաշնիտրական ընկերություն, Repsit, Հակեան, Սևան, Բարի Հոգի համապատասխան պատասխանությամբ ընկերությունները, Ավանեսյան Նարեկ եւ Խաչատրյան Նինա անհատ ձենարկատերերը։ Օրակարգի վերջին հարցը հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության կարգավորման ոլորտից էր։ 2015 թվականի հուլիսի 8-ին հանձնաժողովը հայտարարեց 105.5 եւ 105.01 մեգահերց հաճախականություններով Ստեփանակերտ քաղաքի եւ միաժամանակ 1 կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հերարձակման, վերահերարձակման լիցենզավորման մրցույթ։ Մրցույթին մասնակցելու նպատակով հայտեր են ներկայացրել Mix Media համանախապակ պատասխանատու հետևությամբ ընկերությունը եւ Ռադիո Հոլդինգ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը նշված ռադիոկայանների գործունեությունը ներկայացրեց Mix Media համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնորեն եւ Ռադիո Հոլդինգ Փակ բաժնետիրական ընկերության փոխտնորեն Վարուժան Գրիգորյանը։ Ներկայացված մրցութային առաջարկները կուսումնասիրվեն, որից հետո որոշման նախագծերը կհրապարակվեն հանձնաժողովի կայքում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Վարանդա երգչախմբի համերգը, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Համերգային ծրագրում ներառված էին հիմնականում կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Վարանդայի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Զաքար Քեշիշյանի խոսքով, պատանի կատարողները մոտ 1 ամիս պատրաստվել են համերգին Հավուր Պատշաճի հանդիսատեսին ներկայացնելու հայ մեծ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ Վարանտա Իրճախումբի Դարեկրության շղթայի 23-րդ օղակը համընկավ հայոց ցեղասպանության։ Մենք այսօր մեր ամբողջ համերգը նվիրում ենք ցեղասպանության զոհերի հիշադակին։ Այդ է պատճառը, որ Պատանեկան Երճախումբը ամբողջությամբ երկում է Կոմիտաս, իբրև մի տեսակ անտիվիրուս, օդարածին երաժշտության հարցակումների դեմ իբրև պատվաստ։ Վարդիկ Իսահակյանը երբ կայում էր Արարջյան դաշտերով, տեսնում է մի ձերունի երկում է նրա երկերից հորսկանախբերը։ Ուրախացած որ նրա երգն է երկում, մոտենում ասում է հայրիկ, ես ինչ երգ ես երկում, ես ում երգ ես երկում։ Այն աշխատողը այսպես կտատրացնում է նայում է ճահել Ավետիկ Իսահակյանի արծել։ Պալաճան, դու չես հասկանում, ես մեր հին երկերից մեկն է։ Երկու տարի առաջ Grand Hotel Շուշիում Եգիպտոսից մի խումբ էր եկել Ընթրիկին ինձ էլ հրավիրեցին ծանոթներ գալու մեջները եւ սկսան երկել։ Եվ նրանք ունեին մի երկարան, Լիբանանում դրված Շիրակ երկարանը, եւ Սարտարաբադ, Երևան-Երևանի, Արփասեվան երկեր, այրնասիրական երկեր երգում են եւ հանկարծ սկսեցին երկել ապրիլ կրկին երգը։ Ուրախացա, որ իմ երկն են երգում, կողքինից հարց տվի թե ով է հեղինակը այս երգի, ասեց չգիտեմ, մեկ երկու հոգի սեղանակիցներին հարցեցին, հետո բացին երկարանը եւ ինչ տեսնեմ նրա հեղինակի անունը չեր գրված ցայն չանեցի իհարկե բայց ներքին ուրախությունը ունեցա 10 տարի առաջ հեղինակած եմ այս երգը մի շարք երգերի հետ ընկերոջս հետ այսօր հարյուրամյակն է եւ ապրիլ գրգին երկը գրգին կհնչեցնեմ ապրիլ արևմտահայերենով եւ կնշանակի ապրել եւ ապրիլ ամիսն է գրնակ իմաստով համերգին ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, այսօրերին Արցախում գտնվող Եվրոպայի ազատ դաշինքի պատվիրակությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում Շանթ 2015 հրամանատարաշտաբային զորավարժության շրջանակում խաղարկվել է սցենար, ըստ որի երկրում կապի եւ տեղեկատվական համակարգի ղեկավարման որոշ գործառույթներ արդեն փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Նման տեղեկատվություն հաղորդեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրոն Հովանիսյանը։ Զորավարժության շրջանակում խաղարկվող սցենարի համաձայն ազգային պատկերասրահից ու մատենադարանից արդեն արժեկավոր գործերը տարհանվել են եւ գտնվում են ապահով վայրերում։ Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնում 100 եւ Արտաշատի հիվանդանոցում 50 մահճակալ է տեղադրվել պայմանական վիրավորներին ընդունելու համար, ասաց Արծրուն Հովանիսյանը։ Երեկոյան Հանրապետության հրապարակը կհայտնվի իրադարձությունների կիզակետում։ Կձևավորվի մոտ 30 ավտոբուսներից կազմված շարասյուն բնակիչների պայմանական տարհանումը կազմակերպելու նպատակով։ Իսկ Ավան վարչական շրջանում կխաղարկվի պայմանական բարետային ժամ՝ գիշերը 2-ից մինչև առավոտյան 7 Ինչպես տեղեկացրել է Ադրբեջանի սեյսմիկ ծառայության հանրապետական կենտրոնը, այսօր առավոտյան 7 ժամը 8:49-ին 7 բալանոց երկրաշարժը տեղի ունեցել Շեքի քաղաքում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է 13 կիլոմետր խորության տակ։ Դրան հետևել են մի քանի հետցնցումներ։ հետ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարել է, թե նախնական տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով զոհեր ու լուրջ ավերածություններ չկան։ Այնուամենայնիվ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են մեկ զոհի մասին։ Հաղորդվում է, որ երկրաշարժի հետևանքով ինչպես Շեքիում, այնպես էլ Հարևան Օղուզում եւ Լախում, Մինգեչաուրում եւ այլուր մեծ թվով շենքեր ու սեփական տներ են վնասվել, իսկ տեղտեղ էլ ավերվել։ Երկրաշարժը եւ դրան հետեված հետ ցնցումները մեծ խոճապ են առաջացրել ազգաբնակչության շրջանում։ Մարդիկ սարսափահար հեռանում են տներից եւ ապաստանում համեմատաբար անվտանգ վայրերում։ Խոճապը այնքան մեծ է, որ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստիպված է եղել ազգաբնակչությանը հանդարտության կոչ անել։ Այնուամենայնիվ դա որևէ ազդեցություն չի ունեցել, քանի որ Ադրբեջանի սեյսմիկ ծառայության հանրապետական կենտրոնը զգուշացրել է, որ ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով օրվա ընթացքում եւ հետագա օրերին հետցնցումներ են սպասվում։ Ոստի քաղաքացիները վախենում են վերադառնալ իրենց տները։ Խոչապետիրում նաեւ Բաքվում, որտեղ բնակիչները վախենում են, թե երկրաշարժ կարող է տեղի ունենալ նաեւ մայրաքաղաքում։ Երկրաշարժի 4 բալանոց ցնցումներ զգացվել են նաեւ Արցախում։ 2015 թվականի ամառը հյուսիսային կիսագնդում ամենաշոկն է եղել վերջին 125 տարիների ընթացքում։ Օթերեվութաբանների խոսքով 2015 թվականի ամառը գերազանցել է ջերմաստիճանային բոլոր ռեկորդները։ Օդի միջին ջերմաստիճանը նորմալից սկալիորեն գերազանցել է Եվրոպայի տարածքում, Մերձավոր եւ Միջին Արևելքում, ինչպես նաեւ Միջին Ասիայում եւ Ալյասկայում։ Տապից տարապել են նաեւ ԱՄՆ-ի արևմտյան նահանգներն ու Մեքսիկան։ Նորմայից բարձր ջերմաստիճանը նկատվել նաև Ռուսաստանում, հատկապես Ուրալից արևելք։ Նույնիսկ Սիբիրում վերջին տարիների ամենաշոկ երրորդ համարն է գրանցվել 2001 եւ 2002 թվականների ռեկորդներից հետո։ Շոկ համարը եղել նաև Սկանդինավներում եւ Չինաստանի ու Հնդկաստանի որոշ շրջաններում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն՝ գիշերը եւ երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է մինչև 20 մետր հեռագությամբ քամուճ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։